السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد يحمدك الله سبحانه وتعالى كذلك كمومba sana na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuhusieni pamoja na kuhusiana uhusiano kati ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darasa la fikhi siku ya jana tulikuwa na uhuru na kumana na kukaa kile kinaendelea na tulikuwa tu katika nukta ya sifa ya haji na umra tukasema yusannu bi makkah al-ihram wa haji yawm tarwiya ni sunna nasuniwa kwa yule ambaye alikuwa ni halal ambaye hakuwa katika ihram ambaye yuko maka kuhirimia kuleta nia ya kuingia kwenye ibada ya haji siku ya atarwiya siku ya nane katika mwezi wa mfungo tano wala mabitu bimina na vile vile kulala mina faida talahati shamsu litakapochomoza jua sara ila arafa atatembea kwenda arafa wa kulluha mawqifun na arafa yote zinajuzu kusimama illa batna urana isipokuwa sehemu ambayo inaitwa batna urana wajamaa fiha baina dhuhri wal asr taqriman na takusanya ndani ya arafa baina ya dhuhuri na alasiri kwa jamu ya taqdim ni jamu ya kutanguliza wa akthara duaa na atakithirisha kuomba dua wa mimma warada na yale ambayo yamepokewa katika yale ambayo yanasema siku ya arafa ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النهر na wakati wa kusimama ni toka alfajiri ya siku ya Arafa mpaka alfajiri ya siku ya Idi thumma yadfa'u ba'da al-ghurubi ila muzdalifa bisakina kisha atatoka kutembea baada ya kuzama jua kwenda muzdalifa kwa taratibu na upole ويجمع فيها بين الإشاءين تأخيرا ما أتقسان يسلك مزدلفة بين بين مغرب العشاء كهاية التأخير ويبيت بها ما أتلالها مزدلفة فإذا صلى الصبح أتقر صلاة صلاة الصبح أتى المشعر الحرام فتيند المشعر الحرام فرقاه ما تبان دنياك سمر المشعر الحرام ni mlima ambao uko Muzdalifa kwa ataenda na kupanda juu yake waqafa indahu na atasimama hapo wa hamdallah na atamhimidi Allah wa kabbara na atakuwa anamtukuza sema Allahu akbar wa qaraa na atasoma faidha afattum min arafati mtakapokuwa mmeondoka arafa kuelekeza muzalifa mpaka mwisho wa aya mbili wayad'u hatta yusfira na tauba dua mpaka uwe na weupe sema hatta yadhhara nur qabla shuruq ash-shamsi mpaka nuru idhihiri kabla ya kuchomoza jua na bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يدفع إلى منى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية رمية حجر وأخذ حصى الجمار سبعين أكبر من الحمص ودون البندق فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع يرفع يمناه حتى يرى حتى يرى بياض إبطه يقدر مع كل حصى نعم ثم يدفع إلى Mina nukta ambayo tulikuwa tumesimamia kwamba haji anakuwa yuko Muzdalifa anakuwa yuko Muzdalifa kwa hiyo akisha swali swala ya dhuhuri anaenda kwenye almashara la haram anapanda pale juu na kuwa hapo na kumwita Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta takbira halafu atasoma faida fakum min arafat kwa hiyo mpaka pale ambapo nuru itaanza kudhihiri kabla ya kuchomoza jua thumma yadfa'u ila bila kisha kisha kwa hivyo anaondoka na kwenda bila baada ya mwanga ule kudhihiri siku ya ngapi siku ya kumi ya umna kwa mwanga ukiwa ni kudhihiri na kabla jua lichomoza anaondoka na kuelekea Mina فإذا بلغ محسرا atakapofika sehemu inaitwa muhasiran sasa hivi ni ngumu kutambua hili eneo kutokana mazingira jinsi yalivyotengenezwa lakini zamani ilikuwa inajulikana kwa hiyo atakapofika hapa anasema asra ramya hajarin atatembea kwa haraka kwa kwa, kwa makadirio ya mtu kurusha jiwe yani ukisimama ukarusha jiwe kule litakapofika kuona kutembea kwako tutembea kwa uharaka kwa kipande hicho hapa alivyosema thumma yadfa ila mina fa idha balagha muhassiran uktub المحسر حد بين مزدلفة ومنى المحسر حد بين مزدلفة ومنى حد بين مزدلفة ومنى حد بين مزدلفة ومنى وهو المكان الذي هلك أصحاب الفيل وهو المكان الذي هلك أصحاب الفيل وهو المكان الذي هلك أصحاب الفيل كما ذكره أهل التاريخ كما ذكره أهل التاريخ كما ذكره أهل التاريخ حد بين مزدلف ومنى يمفق موقف بين مزدلفة ومنى هو المحسر وهو المكان الذي هلك أصحاب البيت na hiyo sehemu ni sehemu ambayo waliangamia watu wa tembo ambao wamekuja katika uh, suratu alfi alam tara mpaka mwisho wa sura kwa hiyo hii sehemu ambayo muallif anasema fa idha balagha muhassiran sio ambao waliangamia watu kama dhakarahu ahlu tarikh kama walivyosema hilo watu wa tarikh watu watarefu wanasema hii muhasir ndio sehemu ambayo watu wa pili waliangamia waliangamia kwa sababu kuja hapo anatembea kwa haraka kwa makadirio ya kurusha jiwe wa akhadha haswa aljimal 70 na atachukua vijimawe vya kurusha wa akhadha hasal aljimaa na atachukua vile vijimao vijiwe kwa ajili ya kurusha sabiina ambavyo inabidi viwe sabini kufika ile eneo atachukua uh, hivyo vijijiwe idadi yake sabini kwa sasa hivi hivi jiwe pale mzdalifu wanaweka mafungu mafungu kwa hiyo kabla ya mtu kuondoka basi akiamua kuchukua hapo anachukua na vile vile njiani ilikuwa kunakuwa na ugumu kwa sababu sasa hivi atoro kwa muabada zile njia zimewekwa lami zimewekwa lami ala kulli hal kama tabia kuona njiani atachukua hiyo vijijiwe kwa sababu tunasema hii muhasida sasa hivi ni ngumu kujua kwa hiyo hivi vijijiwe unaweza kuchukua uh, kule kule Muzdalifa na vile vile kule Mina pia huwa wanaweka mafungu ya hivi vijijio kwa sababu sawa utachukua Muzdalifa au utachukua njiani au utachukua kule Mina uh, kulluha jaiz hivyo vyote inajuzu muhimu kwamba utachukua vijijio taabiri kwa ajili ya kurushi vijio sabini kivipi kwa sababu siku ya kwanza hii hii yenyewe yaumu nahri akishafika mina moja kwa moja anaenda kurusha lakini kule anaenda kurusha kwenye kiguzo kimoja mawasa vijijiwe saba kwenye sabini zimebaki ngapi sitini na tatu twahiyo sitini na tatu siku inayofuata يوم qarr ambao ni siku ya kwanza katika zile ayamu tashrik anaenda kurusha kwenye vijiwe kwenye vijiguzo vitatu na kila kijiguzo vijijiwe vile saba kwa hiyo sawa mara tatu ngapi 21 kwa muda wa siku tatu itakuwa ngapi 63 63 na zile saba sahabi lakini kwa yule mtu ambaye asiyekuwa amebaki mina kwa muda wa siku tatu wa akada hasal jimaa na kuchukua vile vijiwe kwa ajili ya kwenda uh, kurusha kule kwenye vile vijiguzo sabina idadi yake taabini akbar min alhimsi wa dun albunduki hivyo vijijiwe vyenyewe vile vikubwa kuliko alhimsi aina ya nafaka wa duna albunduki na ndogo kuliko albunduk yani viwe vikubwa kuliko alhimis hivyo vijiwe vyenyewe viwe vikubwa kuliko alhimis na viwe vidogo kuliko albunduk kesho inshallah tutakuja kuonyesha sura ya alhimis na sura ya albunduk lakini muhimu ni katika nafaka alhimis katika nafaka kadhalika albunduk katika nafaka kwa hiyo ametuelezea hili ili kusudi tuweze kujua ule ukubwa wa vijijiwe vyenyewe yaani mtu asije kaenda kuokota jiwe kubwa kama anaenda kuonyoka la kwa anatueleza hivi kudhibiti kudhibiti ukubwa wa hivyo vijijiwe vyenyewe kwa maana akasema haya maneno akasema haya maneno kwamba hivyo vijijiwe vyenyewe viwe vikubwa kuliko al-himis na vidogo kuliko albunduk alhimis ni aina ya nafaka kadhalika albunduk ni aina ya nafaka thumma qad nasema naenda mina na hivyo vijiwe amevichukua sehemu ambayo inaitwa al akishafika sasa mina fayarmi jamrat al-aqaba ataenda moja kwa moja mpaka kwenye kiguzo kikubwa fayarmi jamratul aqaba atarusha kwenye kile kijiwe kikubwa ambacho kinaitwa al-aqaba al-kubra naitwa al-aqaba al-kubra kwa ataenda pale atarusha bisabi kwa vijiwe saba kisha piga kule mina moja kwa moja anaenda mpaka uh, sehemu ambayo maarufu wanaita jamarati yaani sehemu ambayo ina vile vijiwe sasa hivi kuna matabaka kuna tabaka la chini kuna tabaka la kati kuna linalofuata kuna la juu kabisa na haya yote matabaka wameweka vile vikuzo kwa hiyo sasa uko tabaka la chini utarusha uko tabaka la kati utarusha linalofuata utarusha kama ukiwa juu kabisa utarusha na sawa ni sehemu ambayo mara nyingi huwa inatokea matukio ya ajabu wameweka utaratibu kwamba wakati wa kwenda kuna njia zake jinsi utao utaenda leo tabaka la au unalofuata unalofuata au la mwisho kuna njia za kuendea na wakati wa kurudi kuna njia za kurudia walala hamdu dola ya mamlaka inafanya kazi kubwa kwa sababu kwa idadi ya watu wanaokuwepo itiko ni kubwa kupita maelezo kwa sababu ni sehemu ambayo mahujaji wanakuwa wanakusanyika tena katika sehemu ambazo watu wanakusanyika kwa wakati mmoja pamoja na wakati wa kurusha mawe na kama miaka miwili iliyopita kama mlisikia matukio ya mahujaji wengi kufa basi sehemu ilikuwa ni hii kuna walioenda wakarusha yale mawe wakarudia njia ambazo wanaenda huko population watu watano katikati sasa kutokana idadi watu wanapokuwa wengi mpaka ile tukio likotokea tadafu mina sungamano na kule uh, kusukumana ambao kulikuwa kumetokea mina lakini baada ya yale na alhamdulillah imepanga jeshi kwa ajili ya kupangilia utaratibu katika hali ya uzuri kabisa kwa hiyo akarusha kwenye kile kwenye kile kiguzo kikubwa kwa mawe saba yasfaunahu hatta yura bayadhu ibtihi ananyua mkono wake wa kulia mpaka uh, unaonekana weupe wa kapalaki yani wakati wa kurusha ananyua mkono wake wa kulia hatta yura bayadhu ibhi mpaka unaonekana weupe wa kwafa lake atuelezea kaifia unapokuwa unarusha ah, unakuwa katika hali gani kwa hiyo mkono unanyanyua mpaka weupe upapo unaonekana wayukabbiru ma kulli hasad na analeta takbira yani kusema Allahu akbar pamoja na kila kijio istikbar wayukabbiru ma kulli hasad na atakuwa anapiga takbira pamoja na kila kijiwe kufanya hivyo inakuwa katika hali ya istihbab kwa mshafari alfajiri kule Muzdalifa ameondoka mwendo zake Mina anaenda kurusha vile vijijiwe sana kwenye kile kiguzo kikubwa halafu kwa kubra baada ya hapo nini kinaendelea na ثم يلحق ويحلق أو يقصر من جميع شعره والمرأة قدر والمرأة قدر أم لا ثم قد حل له كل شيء إلا النساء نعم أفيش أروشة أكمالي تقوش أيوة بجيو سالة ثم يلحق كشى أنا تشينجا ويولا أمامك تشينجا ثم يلحق كشى أنا تشينجا haji yule ambaye anachinjwa anachukua kile kichinjo chake ambacho kinaitwa lahadi anachinja akishamaliza hivyo wayashneku na ananyoa zamani mahujaji walikuwa wanabaki wenye kuchinja lakini sasa hivi kuna eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kuchinjia kwa hiyo wale ambao wanaongoza mahujaji wanakuwa wao wanaenda kwa ajili ya kusimamia kuchinja wale wanyama kulingana na idadi ya mahujaji wao kwa hiyo kama mtu anamwambia kitabini anaenda huko na kwenda kuchinja wanyama ngapi? Sabini. Yaani sasa hivi wenyewe wafugaji wabashi. Kwa sababu kutokana na idadi kubwa akisema kwamba basi kila mtu achukue mnyama wake kuchinja kusije kwa kwa natosha. Kwa hiyo wametenga eneo ambalo ndio kazi inafanyika. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi kwamba haji akisharusha vile vijiwe saba ile siku ya uh, kumi basi khalas anaifanya yeye ananyoa au yukasir au anapunguza japokuwa kunyoa ni bora wala halqa afdal na kunyoa ni bora wayaklef na anapunguza nywele zake au yukasir wayaklef ananyoa au yukasir au anapunguza min jamii shahrihi nywele zake zote yani kunyoa na nywele zake zote na kupunguza na kupunguza nywele zake zote yani kasema haya maneno kwa sababu kuna baadhi ya watu wenye kupunguza basi wanachukua mkazi mtu achukua nywele zake na nne anakata talaka anaona kwamba amepunguza wa watu namna hiyo ukifika huko utaona mambo ya ajabu yani mtu anachukua za nywele zake tatu anazikata kwa mkazi talaka anaona kwamba yeye ameshapunguza na ndio maana akasema haya maneno au yukasir au anapunguza min jamii shahri hii nywele zake زهدي اكتب فلا ياخذ الشيء اليسير من الرأس فلا ياخذ الشيء اليسير من الرأس فلا ياخذ الشيء اليسير من الرأس فلا ياخذ الشيء اليسير من الرأس hakungui sehemu ndogo katika kichwa chake bali na kuoa chote sio kwamba unashika sehemu ndogo kupunguza la bali unapunguza kichwa chote idhan fala ya'khudhu shay'a al-yasira min ar-ra's hatakuwa sehemu ndogo katika kile kichwa thumma qala wal mar'atu qadra an mula na mwanamke asipunguza makadirio ya anmula anmula kama itababa hii hii sehemu ambayo imejikunja ya mwisho hii ndio inaitwa anga sio Kiswahili tunasema nini eh yani hapa hii kipande hii ndio anza tunasema nini Kiswahili kipande hiki pekee yake ah <laughs> hii kipande yani hiki ndio kidole kwa hiyo unapunguza hapa hiki kipande hii ndio kinaitwa anga sio Kiswahili kwa kweli Garamu inaitwa anmula. Na neno anmula unaweza kusema anmula au anmila au anmala. Juz anmula au anmala au anmila. Hapo aliposema kadra anmula bimaana kadra ra'si al-usbu. Kadra ra'si al-usbu. Kadra ra'si al-usbu. makadirio ya kichwa cha kidole makadirio ya kichwa cha kidole kwa hiyo mwanamke yeye atapunguza kwa makadirio hayo kwa makadirio yeye yeah, mwanamke hanyuzi yeye anapunguza anapunguza kwa hayo makadirio na hicho ndio ilivyo sheria iko hivyo na kawaida mwanamke haifai kunyoa nywele zake bila ya dharura mwanamke haifai kunyoa nywele zake bila ya dharura kukiwa na dharura kwenda kitani kuna ugonjwa hapo anaweza kunyoa kwa ajili ya matibabu lakini kwa hali ya kawaida mwanamke haifai kunyoa so unyoa sema uzuri mwanamke kwenye nywele zake na uzuri mwanaume kwenye ndevu zake kwa mwanamke anyoe nywele zake mwanaume pia anyoe ndevu zake mwanaume anyoi ndevu zake na mwanamke anyoi eh nywele zake kwa hata kama sio kwenye ibada ya haji anyoi yeye mwanamke isipokuwa anapunguza kwa makadirio yake akishafanya haya haya akishafanya haya thumma kad halla lahu kullu shay'in illa an-nisa kisha inakuwa amehalalika au ni halali kwa yeye kila kitu isipokuwa habari za wanawake thumma kad halla lahu kisha kuwa imekuwa halali kwake yeye kullu shay'in kila kitu illa nisaa isipokuwa wanawake hapo aliosema illa nisaa uktub ay aljimaa wa aqdan wa aqdan nikah wal mubashara aljimaa wa aqdan nikah wal mubashara aljimaa وعقد النكاح والمباشره الجماع وعقد النكاح والمباشره kila kitu kitakuwa halali kwa yeye isipokuwa wanawake yani isipokuwa kufanya tendo la ndoa kufunga ndoa pamoja na mubashara yani kukumbatiana kwa hiyo hii siku akishafanya hayo pala yeye itakuwa kila kitu kwa yeye ni halali katika vile vitu ambavyo vilikuwa vimekatazwa wakati katika ihram kwa hiyo na maana kwamba wakati huo kama kucha kata kama kuvaa makiyeti atavaa kama ni ishu ya manukato atatumia hata kama huenda wakati huo ametembea mbona mnyama kusungura anaweza akaanza kumfukuza na kumwinda so kila kitu kinakuwa halali kwa yeye kinabaki kitu kimoja ambacho kinahusiana habari za wanawake hii ndio tunaita nini أي هذا يسمى التحلل الأول hilo ni التحلل الأول lile ambalo tumeieleza wakati tunagawanya kuhusiana habari za tahallul kwa hiyo hapa atakuwa ameshahalalikiwa kuhalalika kwa kwani kwa hiyo akishafanya haya vile vitu ambavyo vilikuwa vimekatazwa kwa kiyeye wakati wa katika ihram vitakuwa ni halali vyote isipokuwa hicho ya wanawake na qala rahimahullah ثم يفيض إلى مكة فيقول طاف الزيارة الذي هو ركن ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء نعم ثم قال ثم يفيض إلى مكة كيش نتوكا نتجمبيا كوين مكة ثم يفيض إلى مكة كيش توكا نتوكا هيا كوانا فانيا آه، مكومينا كوين نتوكا نكوين مكة akishafika maka moja kwa moja anaenda mpaka pale msikitini Masjidul Haram akishaingia mule ndani muallif rahimahullah anasema fayatufu tawafa ziara anatufu tawafu ya ziara alladhi huwa ruknun tawafu ambayo ni nguzo thumma yufidhu ila makkah kisha anaondoka zake na kwenda makkah fayatufu anatufu tawafa ziara tawafu ya ziara muallif rahimahullah hapa كخليف مذهب خليف مذهب مذهب يقول مذهب kwamba huyu mtu kama atakuwa ni mutamattia kama atakuwa ni mutamattia mutamattia alipofika moja kwa moja maka yani kabla ya kwenda Ah, mina ile siku ya asarwiya tulisema yeye anafanya tawaf tawaf yake anafanya nini ah tawaf umra sema siku zote tunakata ile watu kufanya mraji tunasema kwamba yeye akishafika pale anafanya tawaf na umra kama kwa sababu yeye alikuwa amenuia kufanya kwanza umra akimaliza ndio afanye nini haji sasa huyu mtamati yeye tawafu kudumu fanyeje hakutufu hakutufu tawafu rukudono sasa hapo natamani huyu ambaye alikuwa amefanya hii ibada ya tamattu yeye akisha toka huko yaumun nahar fika pale yani masjidul haram atatufu tawafu kidogo kwanza kwa sababu ya kutufu ni tawafu ambapo tunakumweka nini tawafu kudumu hukumu yake nini sunna tawafu kudumu hukumu yake ni sunna kwa hiyo tatufu tawafu kudumu wakati huo kwa hiyo akishatufu hiyo tawafu kudumu ndio sasa anakuja kutufu hiyo tawafu na kadhalika al-mufrad yule ambaye anafanya aina ya al-ifrad na al-mufrad yule ambaye anafanya aina ya ifrad kama ilikuwa yeye hajafanya hiyo tuwafu yani kama yeye amefika moja kwa moja kuingia msikitini na kuingia msikitini Yaani kufanya atafika moja kwa moja kienda wapi? Kaenda mimi. Hiyo mstari ile siku ya nani? Pia atatufu tuwafu hudud yatatufu tuwafu al-hudud ambaye hatufu hii tuwafu ni yule ambaye tayari alishatufu uh, wakati anafika maka kama alikuwa ni al-muqrim au alikuwa ni al-mufrid kwa kama hatufu pia wakati anatufu tuwafu al-hudud akishatufu hiyo salat zinaingia kutufu tuwafu ziara alladhi huwa rukn hii tawafu ya ziara ambayo ni nguzo katika nguzo za haji tawafu ziara tunasema unaweza kaita tawafu ziara au tawafu la haji au tawafu ifada majina yote matatu imma unaweza kusema tawafu ziara au tawafu alhaji au tawafu ifada tumekariri sana haya wakati tuko katika ajiba al-ajwibatu al-jaliyah tulisema haya na huwa taarifu tunaziandika basi tu yani kwenda watu ambao vipi katika upande wa kufanya murajaa lakini maalumati kwa kiasi kikubwa yanakuwa uh, yanatosha kwa mwanzoni mtu kuadhibiti yani kudhibiti basi mara nyingi huwa tunakisema kitu lakini hicho kitu baadaye wakati tunaendelea kusoma huko mtakutana nacho mfano tulikuwa tunasema habari za eh, katika sunna za udhu mtu kufanya mubalagha isipokuwa mtu anapokuwa amefanyaje amefunga tulipofika katika kitabu siyam katika mkuruhati siyam tukazungumzia ishi ya al-mubala fil mazmadati wal istishaq kwa hata hii tulikuja kuzungumza kwamba hizo wapo inaitwa tawafu ziada au tawafu la haji au tawafu la ibada ikiwa na maana kwamba lolote lile ambalo tulikuwa tunatumika katika moja katika haya majina matatu kalasi kinachokusudiwa ndio hicho kitu sawa mzee eh ama almari kufika mkasa sana kidogo alitoa hii tawafu ziara alladhi huwa ruknun ambayo nguzo katika nguzo za haji hii tawafu ni nguzo hii tawafu ni nguzo katika nguzo za haji kwa hapo alisema فيطوف طواف الزيارة unaweza kaandika huwa tawafu alhaji au huwa tawafu alifafa huwa tawafu alhaji au huwa tawafu alifafa ثم يسعى إن لم يكن سعى kisha anafanya sa'i baina ya safa na marwa thumma yas'a kisha anafanya sa'i baina ya Safa na Marwa anatembea na kuzunguka baina ya Safa na Marwa lakini akasemaje illam yakun sa'a kama ilikuwa hajafanya hiyo sa'i kisha naenda kufanya sa'i baina ya Safa na Marwa kama ilikuwa hajafanya kama alikuwa hajafanya kivipi inawezekana mtu alikuwa mfanya kufanya huru kuna kujaje mtu alikuwa ni al-mufrid au al-mufrid yeye atofika maka akaenda kufanya toa toa gani yeye al-mufrid na al-mufrid kabla ya kwenda mina tumesema kwamba atifika paka pale toa wakienda kwenda kwa watu gani ايه المفرد من mufrid ايه تفرد طيب eh sasa mbona nafikiria ah, sana ndio alqudum tayari kilikuwa amefanya tawafu nini alqudum kwa hiyo wakati ule maadamu tawafu ameshaifanya anaweza kwenda kufanya sa'i baina ya Safa na nini na Marwa akishafanya sa'i baina ya Safa na Marwa tayari itakuwa sa'i yake imeshafanyika ya haji sawa sa'i yake itakuwa imeshaifanya kwa sababu sunna tumezungumza habari za nini basi wafu peke yake akienda kufanya sa'i baina safa na marwa ndio itakuwa hiyo sa'i ya nini sa'i ya haji tumeelewana na ndio maana muallif akaja kusema haya maneno thumma yata in lam yakun sa'a kisha anafanya sa'i baina ya safa na marwa kama ilikuwa hajafanya sa'i طيب narudia wakati tunazungumza habari za kuingia maka tulikuwa tunazungumza habari za kuingia maka tulisema kwamba mutamati atafanya umra mpaka kumaliza sawa yani maana kwamba yeye atafanya tawafu ambayo ni tawafu la umra akimaliza tena kufanya sa'i baina ya Safa na nini na Marwa ambayo ndio inaingia katika nini katika katika umra kisha kishamaliza hivyo atanyoa au japo japokuwa tukasema wakati wa kupunguza na ni nini ni bora ili nywele zake zibakie aende akanyoe siku ya kumi tamam huyo nani mutamakki tumesema kuna mtu ambaye yeye ameingia katika kufanya ibada ya al ibada ya al yani anaingiza matendo ya haji katika matendo ya umma na kufanya hukumu sawa kadhalika kuna al ambaye yeye anafanya haji peke yake tukasema wakati wa kufika maka hawa watu wanaenda kufanya toa sababu wanakuwa toa kwa nini ya al-hudud sawa kwa hiyo kama sasa watakuwa wanaenda kufanya toa tumeshamaliza toa wakaenda kufanya saa baina ya sofa na marwa hiyo tofu yao ndio ilikuwa tunakutaji yani hiyo saa ambao pia ah, mtu mwingine anaitwa toa itakuwa hiyo saa yao iliingia katika saa ya nini ya haji sasa hii siku ya funga wameshatoka huko mina wamefika pale wameshafanya tawafu wamemaliza wanaenda kufanya nini saa hii saa mtu anaenda kuifanya kama alikuwa anafanyaje hajaifanya wakati wa itakuwa ya tatu tumesema hivi kwenye kuingia kufanya ibada ya haji kuna aina tatu ambazo mtu anaambiwa aina ya kwanza nini sasa shida yake shina atakujua hizo aina ah, sababu aina ya pili al-kiram swali ikram al-kiram ya tatu al-ifrad ah tukasema hivi kama nakumbuka yuko tunazungumza habari za kuingia maka kabla ya kuingia sasa sifa ya haji na umra tukasema kwamba yule ambaye ameingia na kunuia kufanya tamattu yeye anapofika pale anafanya kwanza umra akifanya umra maana kwamba atatufu atafanya sa'i atapunguza nywele zake alafu atakuwa halali atakuja tena kunuia haji siku ya ngapi siku ya nane ambayo ni siku gani yaum tarwiya pata msara kila kitu <laughs> sawa sasa yule ambaye aliyofanya ibada ya aliyonuia aina ya al au al yeye tunasema kwamba akifika maka anaenda kufanya toa sawa toa yake inaitwaje toa mtaa toa sawa akienda sasa kufanya hii baina ya Safa na Marwa huyu haji ambaye anafanya aina ya al-ifrad hawi yeye isipokuwa anakuwa na tawafu moja ya wajib kadhalika anakuwa na stari moja ya nini ya wali sawa tayib sasa kama alikuwa tayari alishafanya sana baada ya kufanya kwa kito wafu na kudumu saa ameshaifanya kisha siku ya nane akaenda zake Mina siku ya tisa kaenda Arafa jua baada ya kuzama akatoka Arafa kaenda Muzdalifa baada ya kuswali swala ya alfajiri na mwanzo kudhihiri anatoka Muzdalifa kwenda wapi kwenda tena Mina kwa ajili ya kwenda kurusha mawe kwa ile siku ya kumi ambayo yaumul akisha akisharusha mawe unasema kwamba anachinja unasema kwamba sasa hivi kuna utaratibu ambao umewekwa maliza hapo ananyoa akisha nyoa khalas kila kitu kwake kinakuwa halali isipokuwa wanawake sasa anatoka kwenda wapi maka anaenda mpaka kumbuka tayari yeye tawafu kuduma ameshaifanya sahi ameifanya sasa maadamu kwamba yeye anaingiza matendo ya haji kwenye umra tayari ile saa yake itakuwa imehesabika kwa tayari amefanya sasa akishafanya tawafu yule ambaye anafanya aina ya tamatto baada ya tawafu yataenda kufanya saa sawa huyu ambaye yuko katika aina ya al-qiran na al-ifrad ataenda kufanya sa'i lakini atafanya sa'i kama alikuwa hajafanya nini sa'i wakati anafika baada ya tawafu ya al-qudum umeelewa Sheikh kwa sababu tayari yeye lazima baada ya tawafu kufanya sa'i sababu yeye aliyofanya siku yale ilikuwa kwa ajili ya umra na umra hiyo kupitia kusikani katika hali ukamilifu kwa mtamati yeye baada ya tawafu ndio kufanya sa'i baina ya Safa na Marwa akisha fanya hivyo anasema wakali halalahu kullu shay'in itakuwa kila kitu ni halali kwa wakali halalahu na kimehalalika kwake kullu shay'in kila kitu kila kitu kwake kimekuwa ni halali baada ya kufanya hayo kila kitu kinakuwa ni halali kwake wa hadha huwa at-tahallul thani wa hadha huwa at-tahallul الثاني وهذا هو التحلل الثاني na hii ndio tahallul ya pili na hii ndio tahallul ya pili ya kwanza kila kitu kinakuwa halali isipokuwa habari za wanawake ya pili kila kitu kinakuwa halali kila kitu kinakuwa halali na قال رحمه الله وسن ان يشرب من زمزم بما احب ويتضلع منه ويدعو مما ورد ويدعو بما ورد ويدعو بما ورد طيب ويدعو بما ورد ثم يرجع ويدعو بما ورد إيه بما ورد أنا سورة ويدعو بما ورد ويدعو بما ورد oh sawa sasa nimekuelewa sahihi leo <laughs> ulikuwa unasimama anasema wasunna an yashraba min zamzama lima ahabba kisha anakunywa zamzam lakini wakati anakunywa anakunywa huku ananuia kitu anakipenda من خير الدنيا ولا وسنة أن يشرب من زمزم بل يعني سنة أن يكتما زمزم سنة أن يكتما زمزم لما أحب وكات أن أكون وأن أكون وكوانية يكيرا لن تفند لك خير الدنيا لا خير لما أحب من خير الدنيا ولا لما أحب من خير الدنيا والآخرة kila anachokipenda katika heri za dunia na akhera kwa anakunywa huko uh, kama anataka bintu salafia anakunywa huku amnywe bintu salafia so binti hizi kwa oh, binti hizi ni shida nyumba ieleweke nyumba ieleweke wewe zaidi kwa watu wote wale ambao masufi ni masufi kwa sababu binti uliomuoa si binti ambayo katika maneno kwa kuna kwa sala tu nyumba yako yote imetapakaa bila anajua kwa hiyo kama mtu anataka hilo basi anakunywa zamzam wakati nia yake iko hivyo anapenda pepo basi anakunywa wakati nia yake iko hivyo kwa hiyo anakunywa maji ya zamzam kuwa nia yake iko kwa kile ambacho anachokipenda katika heri za dunia na akhera na anakunywa yani hapa anakunywa tu na nia yake kwamba nakunywa lakini nia yangu ni fulani lakini katika heri za dunia na akhera wayataballa minhu wayad'u bima warada kikosi usemi sio yad'u bima warada hapo tokoni msimama alafu wa mwendo wa uhai kwa hiyo ilikuwa hivi wayatawalla minhu wayad'u bima wa'ada la ndio msema lakini kuna ile hali usomaji kuna wakati mtu unaweza ukawa unazungumza maneno fulani haya maneno kwa wakati fulani kafanyika mingine na haya wakati gani yakafanyika yakafanyika mingine <laughs> anasema yatawalla yani yale maji yanakunywa sana mpaka yanapiga katika mbavu zake mpaka anaita yale maji yamefika kwenye mbavu mbavu zake hapo aliposema yataballa yani yashrabu hatta يسل زمزم إلى أضلاعه يشرب حتى يسل زمزم إلى أضلاعه يشرب حتى يسل زمزم إلى أضلاعه yashrabu hatta yasla zamzam bila adla'i yani anakunywa mpaka zamzam inafika kwenye babu zake anakunywa yale maji sana anakunywa sana yale maji akafanya msumba yatabada hayo maji mpaka anafika eh, kwenye babu zake anahisi kwamba amefika kwenye babu wayadua bima warada na anaomba dua kwa zile ambazo zimekuja eneo hilo na dua ambazo zimekuja hapo kala atakuwa ana omba tayib leo tutasimama hapo so kilichobaki ni kurudi mina kwa ajili ya ayamu tashrika haya tutamalizia siku za usoni kwa sababu kwenda siku ya Alhamis tukishasoma al-40 an-nawawiyya sitakuwa tarehe sita durusu tutatawakaf utakuwa na kalima tu kwa ajili ya kutoa taujihat ambazo zinahusiana na habari za zakatul fitr na swala ya Eid mafiki tutakuwa tumetawakaf hapo kuna mpaka baada ya sita au masiku katika zile siku sita